Me degrada pode agradar, difícil, tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá. Se pôr no teu lugar, porque todas as vezes eu fui atrás e fingi mas durante esses meses. Vamos pro jet junto, pus 10 no seu bilhete. A voz tu me negou e foi com mano desporteje. Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós. Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo ah. colar com nós. O, o, o, o, mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundão girou agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. me pra pode agradar. Difícil, tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá. Se pôr no teu lugar. Porque todas as vezes eu fui atrás e fiz demais durante esses meses. Vamos pro jet junto, pus 10 no seu bilhete. A voz tu me negou e foi com mano de De Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós. Porque eu tava pé, tu só me negou voz. Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós. Um, um, um, um, um, um, um, mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. O mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora. Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora.